Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Թեյի իսկական համն ու բուրմունքն զգալու համար անհրաժեշտ է այն պատրաստել հատուկ տեխնոլոգիայով։ Թեյի պատրաստման գաղտնիքներին քաջատեղյակ է գործարար Արցախի այսօրվա հյուրը Սուսանա Պետրոսյանը։ Շուկայում նրա թեյերի տեսականին ներկայացվում է նախշուն անվանմամբ։ Սուսաննան զբաղվում է ոչ միայն թեյաբույսերի հավաքմամբ, այլև չրագործությամբ։ Բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործարար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար։ Զբաղվում եմ ճրագործությամբ, նախշոն ճիր, նախշոն թեյ, այդ բրենդն է ներկայացնում։ Սուսանա, ինչքան ժամանակ է թեհերը արդեն 3 տարի է, իսկ չրերը 1.5 տարի արդեն։ Դուք մասնագիտությամբ ես մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ։ Ինչպես ստացվեց, որ մանկավարժը որոշեց զբաղվել նաև բիզնես գործունեությամբ։ Սկզբնական շրջանում ոչ թե բիզնես էր, այլ սիրողական, զբաղվում էինք թերերով եւ մենք էինք խմում եւ հյուրասիրում էինք։ Դրա հետ մեկտեղ մշակելով մեր այգու բերքը, հյուրասիրում էինք նաեւ ճրերը, այդպես ովքեր օգտվում էին իրենց առաջարկով, այսպես կարծես թե մի մասը արդեն վերածվեց բիզնեսին։ Փաստորեն դուք թեյեր պատրաստում եք ձեզ համար այսպես ընտանեկան կարող եք հիշել առաջին անգամ ինչպես մտակ շուկա ուրեմն թեյերը մենք օգտագործում ենք լրիվ բնական խոտաբույսերը առանց որևէ հավելումների չորացնում ենք արևի տակ առանց անգամ փաթեթավորումը պահում էինք այնպիսի պայմաններում որ կարողանան երկար պահպանվել մոտ 2 տարի հետո կարծես թե ինչ որ թեր տեսնելով ինչ որ պակաս տեսնելով արդեն սկսեցինք ավելի շատ հյուրասիրել, ավելի շատ մարդկանց օգնել, իրենք էլ համտեսելով զգացին, որ օգնում է աղեստամուսային տրակտին, կարգավորում է սրտանոթային ինչ որ հիվանդություններ, գլխացավեր, ճնշում, շաքարային դիաբետ եւ այդպես ոնց որ ավելի շատ օգնության կարիքով տարածվեց։ Հետո առաջարկներ ստացանք ավելի ծավալվելու։ Քանի տեսակի Արտադրում ենք 5 տեսակի թեյ, յուրաքանչյուրը պարունակում է 5-ից 7 տեսակի խոտաբույսեր, յուրաքանչյուրը իր բաղադրությունն ունի, իր համադրությունն ունի, այնպես որ մեկը մյուսին չեն խանգարում, լրացնում են, ասենք թե ճնշումը բարձրացնող խոտաբույսերը այնպես ենք համադրում, որ ընդգրկում է նաև ցածրացնող, որ เป զի այդպես համադրությունը ճիշտ ստացվի եւ օգնում է։ Thank you Նախքան մտնելը այդ ոլորտ դուք շուկան ուսումնասիրել եք, հատկապես բժշկական տեսանկյունից նշեցիք, որ բավականին բուժիչ հատկանիշներ ունեն։ Շուկայում հիմնականում մենք տեսնում էինք սև թեյերի, մի քանի տեսակներ, բուսական թեյեր, կարծես թե շատ քիչ էր կամ չէինք էլ հանդիպում, որ խոսքի ավելի շատ օգտագործել ենք ժողովրդական բժշկության այդպիսի դեղատոմսեր, մեր տատիկների օգտագործած դեղատոմսերը, այդ խոտաբույսերը եւ համադրելով կարծես թե ամեն անգամ ավելի լավ, ավելի նոր համ ու որակ ենք ստանում։ Իսկ արձագանքները ինչպիսին էին, ասենք մարդիկ, ովքեր օգտագործում էին, նրանք զգում էին բուժիչ հատկություն ընթացքները։ Այո, հիմնականում մենք քանի որ սերտիֆիկատված չենք որ, որպես բժշկական, դա մի քիչ այլ ծախսերի հետ ակապված, հիմնականում այդ արձագանքները լսվում են օգտագործողների կողմից, բա որ գիտեք, իմ ճնշումը կարգավորվել է, իմ շաքարային դիաբետը կարգավորվել է, ես արդեն ինձ ավելի լավ եմ զգում, ավելի լավ եմ քնում, ավեստամոքսային կտրակտը կարգավորվել է եւ այլ արձագանքներ։ Այս դրական արձագանքները ձեզ ստիպեցին ավելի ընդլայնել գործնեությունը։ Այո, իհարկե, քանի որ գնում ենք բույսերը հավաքելու, ինչքան բնության գրքում տեսնում ես շատ ավելի օգտակար, ուզում ես այնքան ավելի օգտակար լինել հանրությանը մարդկանց, որպեսզի ավելի շատ իմանան, ավելի շատ օգտագործեն եւ առողջ լինեն։ Սուսանա, իսկ անհրաժեշտ բոլոր պարագաները ունեք, տեխնոլոգիաները ունեք աշխատելու համար։ Ցավոք սրտի ոչ, հիմնականում ձերքի աշխատանք է։ Այս առումով ինչ անելիքներ ունեք։ Այդ առումով անելիքները որ ճիշտ խոստովանեմ շատ-շատ են։ Ճիշտ ասած, սկսել էինք շենքային պայմանները, շենքը պատերը արդեն հա կառուցեցինք, բայց ցավոք սրտի պատերազմ, բլոկադա եւ այլն եւ այլն արդեն տեղում դոփում ենք։ այլ, Իսկ այդ խոտաբույսերը որտեղից եք հավաքում։ Խոտաբույսերը հավաքում էինք պարզապես լեռնային գոտիներից, քանի որ դրանք չեն լվացվում, որ เป զի փոշոտ չլինեն եւ ավելորտ այլ մշակումների չեն ենթարկվում։ Դրա համար մաքուր տեղերից ենք հավաքում հիմնականում։ Ցավոք սրտի հետ էլ արդեն խնդիր դառնում։ Ես դա եմ ուզում հարցնել, երբ փոքրացել է տարածքը, քչացել է, սա եւս խնդիր է առաջացրել։ Այո, առաջացնում է, բայց դե այն որ ասма ձերքերը թափտալ, լվանալ ու մի կողմ քաշվել, հանձնվել, այդպես չի, ինչքան հնարավոր է անում ենք։ Իսկ նախշուն թեյերը բացի արցախցիները, ել ովքեր են համտեսել Նախշնդերը համտեսում են Հայաստանում, համտեսել են Հայաստանում, համտեսել են արտասահմանում։ Մի քանի այդպես բոքսեր մենք ուղարկել էինք, պատվերներ ուղարկել էինք արտասահման։ Դե բայ Արմենիա հարթակում էինք, այդտեղ էին այդ, այդ, այդ, այդ, այդ, այդ, այդ, այդ, այդ, առաքումներ այդտեղ էինք անում, այստեղ պարկ հոթել հյուրանոցային համալիրում էին, հյուրերը բոլորը օգտվում էին եւ իրենց հետ որպես նվերներ էին տանում։ Փաստորեն արտասահման դեռ չի հասել նախշոնը։ Արտասահման քիչ քանակությամբ, քիչ քանակությամբ հասել է եւ նվերների կարգով եւ մի քանի հատ պատվերներ է եղել, բայց կարճտևեց։ Կարճտևեց, այո, հասկանալի պատճառներով կարճտևեց։ Սուսանա, իսկ մենակ եք աշխատում։ Ոչ, աշխատում ենք ընտանիքով։ Նախշուն թեերը հիմնականում տղաս է զբաղվում, բուսահավաքը ընտանիքով, դա մեր ընտանյական փոքրիկ, այսպես արդեն բիզնես մասն է կազմում։ Չրերի գործը զբաղվում եմ ես, Ունենք նաև այլ ճյուղեր՝ գինեգործություն, օղեգործություն, մեղվաբուծություն, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ եւ այդ ամենը համադրելով մեր հյուրերը շատ են լինում, կազմակերպվում են թեյախմություններ, հյուրասիրություններ, հյուրերը գալով ուզում են մնալ։ Հիմա նախատեսել են փոքրիկ հյուրատնային այսպես մի համալիր մի շենք ենք ուզում կառուցել, որ เป զի կարողանանք հյուրերին ապահովել։ Որտեղ Ասկերանում։ Հենց Ասկերանում։ Այո։ Իսկ այդ թեախմությունը որտեղ է կազմակերպում, կա հատուկ տարածք նախատեսված։ Այդ պայմաններից էի խոսում, որ շենքը պատերը կառուցել ենք ու մնացել ենք այդպես հիմնականում բացօթյային լինում են օրինակ գալիս են տանն են ուզում մեր բակում են ուզում նստել բացօթյային լինում ասկերանի բերդն են գնում բայց այդպես հատուկ տեղ չունենք։ Դեռևս չունենք։ Այո, իսկ բացի թեյախմությունը, ասենք ձեր գինիները նույնպես մարդիկ կարող են անտես։ Իհարկե թեյախմության հետ ես թեթևակի որասմա սեղան եմ դնում մեր այգու թթունները, մեր չրերը, մեր գինիները, օղիները, մեղրը, մուրաբաները, բազմատեսակ։ Ամեն ինչ Արցախյան, անարատ, համ ու հոտով, այո, իհարկե, մեր նորիշ է։ <laughs> Մեր նորիշ է։ Սանա ջան, իսկ ասենք այդ ճրերը, որ պատրաստում եք, ճրերը քանի տեսակ եք պատրաստում։ Եվ որտեղ եք Չրերը հիմնականում պատրաստ սկսեցինք մեր այգու ավելացած բերքն էինք մշակում, հետո արդեն որ տեսանք արձագանքները դրական են, լավն է, որովհետև պատրաստում է առանց որևէ հավելումների, առանց քաղցրի, արդեն սկսեցինք Հայաստանից ներկրված մրգերով, ծիրանն է, այնտեղ սև սալորն է, դեղցն է, բայց այս տարի տեսնենք ոնց է ստացվում։ Ահա հիմնականում աշխատելու ենք Արցախում եղած մրգերով։ Ձեր այգին մեծ է։ Ունենք հայկի, այո, ունենք հայկի, ունենք թուզ, ունենք արքայանարինջը, ունենք մոշնա, մալինանա, Սերկևիլնա, տանցնա, խնձորնա, սև սալորնա, որոշակի քանակությամբ սպիտակ սալորնա, եւ օգտագործելու ենք արդեն հարևանների տեղացիների մրգերը։ Մրգերը, այո։ Սուսանա, ձեր նշած մրգերից որ միրգն է ավելի շատ պահանջարկ վայելում ճրերի մեջ։ Պահանջարկ վայելում է սև սալորը, վայելում է խնձորը, քանի որ խնձորը առանց նորից եմ կրկնում, առանց հավելումների, կարծես թե երեխաների համար այսպես այն մաշմելո կոչված այդ քաղցրավենիքի ձև համնունի ավելի ճիշտ երեխաների մոտ շատ մեծ պահանջարկ կա դա։ Չէ, նույնպես իրացնում եք մայրաքաղաքում։ Այո, հիմնականում այստեղ են վաճառվում, տանում էին դուրս, քանի որ նրանք եւ բնական են, եւ չոր են, թեթև են, տեղափոխելու համար հարմար են դուրս էին տանում։ Հիմնականում կորպորատիվ մեծ փաթեթներ են պատվիրում, բոքսեր են այդպես պատվիրում, չրեր, թեյեր եւ այլն։ ես հասկացա, որ պատվերների շարքում նաև այն տոնական սեղանները զարդարելու համար, այո, ունենում եք այսպիսի պատվերներ։ Այո, հիմնական պատվերները լինում է նոր տարվան, լինում է նոր տարվա փաթեթների համար նաև, որպես նվեր այդպես այս կազմակերպություններին, այս աշխատողներին դա են հարմար գտնում նվիրել սիրված է երեխաների մոտ, քանի որ պատրաստում ենք նաև մրգային չիպսեր, ու բաջաեղենային չիպսեր, հարմար է եւ օգտակար։ Բավականին լայն գործնություն եք ցավալում Սուսաննա եւ առիթից օգտվելով խոսենք մի փոքր առաջկա ձեր ծրագրերի մասին բիզնես գործունեության ընդլայնելու կամ այո ինչպես դուք նշեցիք բավականին մեծ աշխատանքներ է կատարվում քանի որ ապրում ենք Արցախում մերը պետք է լինի Արցախը պետք է շենացնենք, ոչ մի բլոկադա, ոչ մի կողմնակի երևույթներ չպետք է մեզ խանգարեն, պետք է ապրենք, պետք է շենացնենք եւ ինչ որ բնությունը մեզ տալիս է, մենք պարտավոր ենք դա օգտագործել։ Իսկ Նախշուն անվանումը ինչպես առաջացավ։ Նախշուն անվանումը առաջացավ այսպես, քանի որ բույսերը ինքնին շատ գեղեցիկ են եւ բազմերանգ, նույնը նաեւ չրերը բացարձակ իրենց գույներն ունեն, իրենց համն ունեն, նախշուն, այսինքն մեր այդ հայկական, մեր բարբարային նախշուն, իսկականից նախշուն, իրենց տեսքով, իրենց համով բնական։ Սոնա, եւ վերջին հարցը, երբ այս ամեն ինչը ավարտվի եւ արդեն բնականon հունով սկսենք ապրել, այս ամենը արտ երկրում հանելու մտադրություն ունեք ավելի մեծ մասշտաբով։ Արտ երկրում, այսինքն մենք կարտահանենք, այստեղ արտադրենք, արտահանենք։ Այո, այո, այո, իհարկե։ Այո, կա։ այո, այո, այո, այո, այո, այո, այո, այո, այո, այո Ես եւս մեկ անգամ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար, պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեր տոկունության, ձեր համառության եւ այն մեծ կամքի ուժի համար, որը ունեք ձեր ներսում եւ այստեղ ապրելու համար ամեն ինչ անում եք։ Այո, ձեզ շնորհակալություն։ Մենք բոլորս կապրենք Արցախում, Արցախը հայրենիքի դուրն է, բոլորն էլ թող գան շենացնենք մեր Արցախը եւ նորից նոր կյանքով ոչ թե հինը մոռանանք, այլ ավելի լավ, ավելի միասնական ապրենք, շենացնենք։ Մեր լեռնաշխարի թարմ ու չորացված խոտաբույսերից պատրաստված թեյերն ունեն ոչ միայն բուժիչ հատկություններ, այլև դուրեկան համ ու բույր։ Ահա թե ինչու մեր թեյերն այդքան պահանջված են արտերկրում։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Կհանդիպենք։